أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراء هو الحق مصدقا لما معه قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم الرجل من بعده وأنتم ظالمون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شکوهای بر یهود هست وقتی به یهود دعوت داده می که شما ایمان بیاری به ما انزل الله شما ایمان بیارید دان آن کتابی که خدا نازل کرده است بر قلب زیبای محمد رسول الله اینها کبرن می گفتن نؤمن به ما انزل علینا ما ایمان داریم به آنچه نازل کرده شده بر ما یعنی ما مستمرن مومن بودیم نستمر على على ایمان و بواسطه موسی ما به اون چیز ایمان داریم اون دلاله نه به موسی یعنی تورات قبول داریم و الله تعالی میگه و یکفرون بما انکار میکنن آن کتابی را که غیر تورات ترتیب این شکوه به وجوه خمسه این میگفتن ما نومنو به ما انزل علینا در حالی که باید کرونا به ماورا و اللہ تعالی میگه ماورا را انکار میکنن یعنی اینها اختیار دارن که مومن به ما انزل هستن به ما انزل علینا مومنن اللہ سبحانه و تعالی این ادعای آنها را که نومن به ما انزل علینا به تنش طریقه رد میکنن طریق اول اللہ تعالی وَيَقْرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ اللہ تعالی میگه وَهُوَ الْحَقِّ حالانکه کین انکار می کنن او حق است حقی را انکار کردن مؤمن انکار حق در شان مؤمن نیست حق را انکار کنن خب اون ما ورا هم حق است و هم مصدقا لما معه تصدیق می کند آن کتابی را که با آنهاست پس مصدق ما انزل علینا را اینها انکار میکنن واقعا این بد نیست حق را انکار کنن این خلاف ایمانه او مصدقا لما معهم را اینها انکار میکنن چیزی که ما مرحوم آنها را بانا آنها هرچه هست این انکار میکنن واقعا این هم زشته خود خب، خود خب به جای خود شما مؤمنی به ما انزل علینا افتخار میکنید که نومنو به ما انزل علینا ما ایمان داریم به ما انزل چرا انبیاء را قتل کردید تقاضا ایمان شما همینه که نبی بکشید خود بگو بینها فلم تقتلون انبیاء اللهی چرا شما قطع کردید بر انبیاء الهی را من قبل و قبل از قرآن کن کنتم مؤمنین اگر شما مؤمن به تورات ادای ایمان به تورات ترازش همینه که نبی بکشید افتخار دارید که ما به بما انزل علینا و یکفرون بما ورا حق را انکار میکنی تقاضای ایمان شما حقی که باز هم مصدقا لما هم و باز هم قتل انبیاء کردی چرا پشتید انبیاء من قبل قبلا اگر شما مؤمن بر تورات اومده چهارم خود موسی وقت رفت تورات بیاره شما ایمان داشتی که را پرستش کردی. این ایمانه ولقد جَاكُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ آمد پیش شما موسا با بینات یعنی با موجزات که دلالت داشتن ثم اتخذتم العجل بعض از این همه موجزاتی که دیدید از موسا ید بیزا اصای موسا فلک بر هر که فرعون این همه موجزات باهره را شما دیدید اون أرسلنا عليكم السلام والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات إن همه آيات چه دلیل بودن که آنها کافرن مجازات اینها همه ثم اتخذتم العجل من بعده شما اتخاذ کردید دوستانا را بعد از موسی اله معبود و انتم ظالمون شما با اتخاذ دوستانا را الهن ظالم بودید این ایمانه و بعد هم تورات که وقتی آوردن شما میگی نومنو به ما انزل علینا کجا ایمان به ما انزل علینا احکام تورات را با قوت برداشتن کن بالای سر شما ما شما را با زبان تسلیم کردیم و یاد کن الله که گرفتیم عهد پیمان شما را و بلند کردیم بالای سر شما کورا و با قوت همین لحظه گفتیم خودو ما کن با قوت و شما بردارید اون کتابی را که ما به شما دادیم با قوت عمل کنید و شما خوب بشنوید از سوراتش را قالو شما گفتی سمینا باز زبان گفتی شنیدیم و غلبا و حالا گفتی عصینا نافرمانی کردیم چونکه تامین نکردن اسیاست و اشربو فی قلوبهم العز نوش داده شده بودن در دلشان حب خب دوستانه را اشربو هم مثل که آب در تمام بدن سرایت میکند محبت دوستانه در تمام رگ و پای شما سرایت کرده بود داده شده بودن در دلهایشان محبت دوستانه را حب خب و هست اینجا به سبب قبر ثابتی که اینها کردن قل اگر تقاضای ایمان شما اینه که نبی کشید. اگر ایمان شما اینه که حق را تحقیق کنید اگر حقی مصدق، مصدقه اگر ایمان شما اینه که دوساله پرستش کنید و اگر ایمان شما اینه که با قوت قهریت تسلیم بشید و تورات را بپذیرید تو بسما کانو بسما یامرکم به ایمانکم ان تو خیلی بده آن که دستور میدن شما را به آن ایمان شما یعنی قتل انبیا چیز بدیه دوستانه پرستی چیزی بدیه زیر بار طاعت نرفتن و قوت قهری شما را آوردن و تسلیم کردن چیز خیلی بدیه اگر شما ایمان دارید و ایمان خیلی بدی دارید ایمانی که نداری شما بگو به شما خیلی بده آنچه که دیگه ایمان رو کن. به شما دستور میدهد ایمان شما کن تو مؤمنین اگر شما مؤمنی به و اعتقاد کن قتل انبیاء تقاضا ایمان ہے تکذیب حق حق مصدق لما محفوظ تقاضا ایمان ہے زیر بار تورات شما هم تورات کجا قبول کردی فدران شما با قوت قهریه گفت سمینا و با ترک عمل عسینا گفت با سبا گفت سمینا وقتی عمل نکرده عسینا شدید بعد از بیان وجوه خمسه اعلان مبعنا آخر دیدن که این همه واز تبلیغ ارشاد برای هدایت یهود بود خواستت آنها را ادعای خوب بزرگی کردن به پنج طریقه اللہ تعالی این دعوی آنها را تردیق کرد نبی کشتی تورات را با قوت شهری تسلیم کردید با زبان حق را تکفیر کردید اکنون اینها ادعای کردن که جنت مال یهودی لن خلال جنت الا من کان هودا او نصارا اول یهودی و نصارا یک دیگر رد می کردن حالا وقت پیغمبر محبوس شد جبهه متحد شدن اللہ تعالی اینها را بعد از بیان وجوه خمسه اعلان مباهله قل ان لکم الدار الاخره اگر برای شما هست یهودی دار آخرت نزد خدا خالصا غیر از انسان یعنی به صحابات یکی دار آخرت گیر نمیاد دار آخرت مال یهوده تو راه به اون دار آخرت موت هست تو فتمنه موت این کنتم صادقی اون موتی که شما را به چرای آخرت میرساند به جنت میرساند جنت از آن عاشقان حضیر هست از عاشقان علیه تو مطمئن ما چرا این جنت شدیدن نیست؟ آرزوی مرد کنی که این مرد شما را به جنت بعید میبرد فتمنوا الموت ان کنتم صادقین یعنی بخواید مرد را بر کاظب از فریقین پیشگویی بر عدم تمنی ولن یتمنوه ابدار هرگز هرگز اینا اون موت که کل ارتباطی اینها با خدا سینه نمیخوان چرا ما قدمت ایدیه بخاطر اونا مال کفری و شرکیه که خودشان انجام دادن اون خیانت هایی که خودشان انجام دادن میدانن که بعد از مرگ برد هست بعد از مرگ جزا هست سزا هست نماز نخواندن روزه نگرفتن حج نکردن کفر کردن جنایت کردن خیانت کردن به خاطر اینا مالهایش میدانن که برای مصرف تمام میچه، والله علیم بالظالمین الله میداند ظالمین را که آنها چقدر ظلم کردن به ما ظلم آنها را ناشاد میده به خاطر اینکه خیانت کردن هزار سال عمر از خدا آرزو میکنه و تو میبینی ای پیغمبران ها را هریشترین انسان ها بر زندگی الان نوع من الحیات و هو المتطاوله مع رفاهیت زندگی باشد او خوشحالی و رفاهیت هم باشد هریشتران در الحیات و حتی و من الذین اشرکوا از مشرکین هم حریف دارن چرا مشرک میگه ما با مرد کار ما تمام اینها نه اعتقاد معاد دارند، دارن لیکن چون خیانت کردن در معاد زنگ گرد میخورن لحظه آرزو میکنن که در این دنیا طولانی زندگی کنن و همجا بخورند و عشق هر یهودی و نصرانی زندگی طولانی از خدا آرزو دارد یود احدهم لا یعمر الف سنه دوست دارد یکی از آنها عمر هزار سال را طلب شان عمر هزار سال اینها را خارج نمی کند از عذاب ببینید این زمین شان و به مساعدی خبر مقدم ایو امرا مبتدا مؤخره من عمر هزار سال نیست خارج کننده آنها از عذاب ایو یعمره مبتدا مخره معنی میکنه عمر هزار سال چون ان جمله را به معنی مشتر میکنه عمر هزار سال نیست خارج کننده آنها از عذاب خدا هزار سال عمر هم مطابق تمنای آنها به هم بدم آخر مر آخر جهنم عمر طولانی من اینها را از جهنم نجات این خبر مقدم و مبتدا مؤخر عمر هزار سال مزاحب و مخرج آنها از عذاب نیست والله بصیرهم بما یعملون الله تعالی آگاهی کامل دارد به آنچه اینها عمل میکنند اکنون تا اینجا جواب شکوه و تردید یهود بود اینها خود را مستحق جنت و وارث جنت می دانستند لذا اکنون از این قل من کانا جواب شبهات و اعتراضات که یهود مطرح کردند اللہ تعالی جواب این شبهات و اعتراضات را از اونجا مطرح می کند شبه اول دو شان نزول بیان کردند یک شان نزول این شخصی به ابن سوریا عبدالله ابن سوریا سوال کرده صحابه از پیغمبر که وای خب تو پیغمبری بله وای کی میاره جبرئیل این جبرئیل دشمن قدیمیه پدران مادران ما این کویده اگر جبرئیل وای نمی آورد میکائیل ما قبول میکرد این جبرئیل از قدیم با پدران ما دشمنی دارد با خود ما هم دشمنی دارد و یا بعضی میگن حضرت عمر در مدرسه یهود داخل شد آنجا اینها از حضرت عمر سآل کردن از حضرت عمر سآل کردن حضرت عمر همین جواب را داد که جبرئیل وحی یارد برای پیغمبر عمر بس اینها بی ایمان ها گفتن جبرئیل دشمن قدیمی ما ما قبول نداری این آیات نازل شدن و قرآن عظیم الشان فرما خوب کوبید اللہ سبحانه و تعالی غد اینها را که دیگه حق و مرد شد شان نزول را میخوام برای شما بخوانم ابن سوریا یا حضرت عمر ان احد علمائهم ومن آیه شان نزول کن عمر ابن خطاب دخل هم در دستگاه بزرگ اینها را فذکر جبرائیل یاد جبرائیل کرد فقالوا این مدرسین مراجع تغلیب گفتن ذاک ادبنا این دشمن ما یطل محمدا على اسرارنا به محمد اخبار میرسانه اطلاع میرسانه از اسرار ما و انه صاحب کل خصف و عذاب هر خصف تو زمین فرو میبرد و عذاب همین جبرئیله می می و ان میکائیل ملک الرحمه است میکائیل فرشته رحمت است ینزل بالغیث و رخای باران میارد یس سرسبزی و شادابی و خوشحالی میارد اللہ سبحانہ و تعالی کو کل بگو بین لانتیا من کان عدوا لجبریل هر که دشمن جبریل این جزایش من من شرط هر که دشمن جبریل فهو علال الخطأ المبین او در اشتباه بسیار واضح و روشن چرا فإنه نزله على قلبك بإذن الله این جبرائیل ناظر می کند بر قلب مبارک شما اے پیغمبر به حکم خدا او قاطعه او ماموره دشمنی با مامور با آمر هست یا نه و دشمنی با مامور دشمنی با آمر مامور نیست او خطا دارد اشتباه دارد چرا که جبرئیل یک معمولیه فإنه نزله على قلبك باذن الله در حالی که ما نزل علاق ما نزل علا قلبك مصدقا لما بین یدی تصدیق می کند و قبل قرآن آنچرا که قبل از قرآن بودن تورات انجیل فصل دوم قرآن هدن هدایتی را نازل می کند بلایی که نازل نمی کند و بشرا للمؤمنین بشارت نازل می کند برای مؤمنین در حالی که ما نزله علی قلبک مصدقا لما بین یده هدن و بشرا للمؤمنین هست اصاف کتب آسمانی را اللہ سبحانه و تعالی سماویه را بیان کرد اکنون اللہ تعالی اینجا می فرمد من کان ادوا لله هر که دشمنی داشته باشد با خدا ملا اکٹی وا نے خدا پیام بران خدا بل خوبریلا و می کال باجی بری لمی کا دشمنی داش باسدو جیسا چیئے و حتی با خدا دشمنی دارد با فرشتگان با انبیاء با جبرائیل خصوصا و میکائیل پس این جزاش از هو کافر و کافر چرا فَإِنَّ الله عدو لِلْكَافِرِينَ و الله هم دشمن است برای چنین کافرا بعد میگو فإن الله عدو لهم وضع ظاهر در موضع مضمر غشای زمیر فإن الله عدو لهم و فإن الله عدو للکافرین کفر اینها را ظاهر کرد یعنی آنها که عداوت با جبرائیل و میکائیل دارن آنها کافرن چرا جبرائیل و میکائیل یک رابطن و یک واسطه هستن خب بین ما و پیغمبر رابطه چیه قانون خدا داره بیان میکنه دشمنی با رابطه دشمنی با دی رابطه بین ما و بین پیغمبر رابطه کیه پیام خدا را و پیام رسول را به ما کی ابلاغ کرده صحابه بوده صحابه را دشمنی با رسول الله دشمنی است چرا کتاب خدا را به ما کی انتقال داد دین خدا را به ما کی انتقال داد قانون اگر جبرائیل بین خدا و بین رسول رابطه است دشمنی با جبرائیل دشمنی با خدا هست و او کافر هست پس کسی که کلام خدا را و پیام رسول را به ما انتقال داده است بین ما و بین رسول رابطه تو دشمنی با رابه دشمنی با دین با رسول او دشمنی با رسول دشمنی با کیه و دشمنی با خدا دشمن خدا کافره فإن الله عدو للكافرين الاسلام سماهود قرآن یہ قانونی داره بیان نہیں دشمنی با صحابه، اینه بدانی دشمنی با رسول الله و خطیبه هم روزهای جمعه میگه الله الله فی اصحابی لا تتخذوهم من بعدی غرضا فمن احبهم فبحبی احبهم کسی که با صحابه محبت میکنه به خاطر من پیغمبر محبت میکنه و من ابغضهم فببغضی ابغضهم هر که با صحابه بغض دارد و به خاطر که با من بغض داره بغض داره روایتی که خطیبه های ما رو دهای جمعه میخوان ترغیب با زد وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا الیک آيَاتٍ بینات ترغیب همه زد ما نازل کردیم به جانب شما پیغمبر آیات واضح کفر نمی کند بین آیات مگر اونها که فاسقان یعنی عادتشون عدول از حق هست آنها که عادت دارن که عدول کنند از حق فاسق من خارج از فرمان خدا او ما آهدو اهدن آیا کفر می کنند هر زمانی که عهد کنند یعنی عادت قدیمی اینها این غنبه تفهام و آبا آتفه ما تفله معدوف اکفرو و کل ما آهدو اهدن نبذهو فریقو کفر می کنن هر زمانی که عهد کنن با اهد پیمانی آیا کفر می کنن و کل ما آهدو اهدن نبذهو و هر زمانی که اهد کنن اهدی تو فرق می کند این عهد را یک دسته از آنها عهد را میشکنند نادیده میگیرند بل اکثرهم لا یؤمنون بلکه اکثر آنها ایمان ندارند لذا از شکنی حراسی ندارند چونکه ایمان ندارند یهودی های موجود مؤمن نیستند بل اکثرهم لا یؤمنون ولقد هم رسول من عند الله حالا الله سبحانه و تعالی می فرماید مقتدی ایمان آمده است آمده پیش اینها رسول عظیم و شان از جانب الله مصدق لما معهم تصدیق می کند این رسول کتابی که با آنها دینی که آنها ولما جاهم رسول و هنگامی که آمد پیغمبر عظیم و شان از نزد خدا تصدیق کنندن ما معهم تو چکار کردن فرقا نوز طریق من الذین اوتو الكتاب انداختن یک ادعی از آنها که کتاب داده شدن کتاب خدا را ورا ظهور خوش شد که انهم لا یعلمون گوی که اینها نمی دانند تمام تورات اون قسمتش که در تاریخ پیغمبر قرآن دین اسلام بود همه اون اجزا را دیگه بردن تو تاقچه گذاشتن و اصلا به پیش مردم ظاهر نکردن اگر تورات نبود که هر کسی داشته باشد تورات اون علماء نویسنده که بعد از می نوشتن اونها تورات داشت تورات را همه که نداشتن اینقدر چاپخانه ای نبود و امروز چاپخانه هست، قرآن در هر خانه هست، لیکن داننده قرآن هست خلاصا، الله تعالی میگه وقتی آمد شنها، رسول بسیار عظیم و از نزد خدا مصدقا لما معهم تو نبذ فریق من الذین اوتوا الكتاب یک دسته ای از علما کتاب آنها داده شده بود کتاب خدا را انداختن پشت سر پشت سر همینطور برداشتن و انداختن هرگز اینطور نکردن مراد یعنی به اون آیاتی که در توصیف پیغمبر بود و احادیثی اصلا سخن نگفتن نبذ فریق من الذین اوتوا الكتاب کتاب الله وراء ظهورهم پشت سر خود انداختن گویا که آنها هیچ نمیدانند این قسمت کتاب این قسمت کتاب را آنها نمیدانند چیزی را که انسان نداند با چطور خود را مشغول کند درسته؟ یک آقای کس قرآن خواندن بلد نیست میتونه خود را با قرآن مشغول کنه شاید محبت کنه یه شبی باز ناخوانها ورق میزنند ورق بزنه موسی بده لیکن چطور قرآن رو با خودش مشغول میکنه وقتی خاندن قرآن را بلد نیست قرآن را نمیداند مفاهیم قرآن را نمیداند او با قرآن میشه مشغول این اینها کتاب خدا را ورا هم انداختن چنان که گویا نمیدانند مثل ناخانده ها که کتاب قرآن جلب میکنند و میبرند تو تاکچه میگذارند اونجا درد و غبار هم میریزه بالاش بس بلن او رو باز نمی کنه باز نمی کنه پس اینها مثل ناخانه ها با کتاب خدا برخورد کردن خب اینها که ناخان نبودن خاننده بودن بلد بودن وقتی تورات را که خلاف آنها تورات باز می نبی آسان زمان تاریخ می صحابہ را و در تورات محمد رسول الله والذین آمنوا والذین معه اشداء على الكفار رحماء بينهم الى آخره ذلك مثلهم في التورات تورات نام رسول الله بود محمد رسول الله بود والذین معه لہذا اینه چکار بخانه کسی که صحابه پیغمبر را دوست داشته باشد رسول را دوست داشته باشد این آیات برای اون لذت دارد درسته یا نه برای کسی که با پیغمبر با رسول خدا با با صحابه رسول محبت نداشته باشد این آیات برای او هیچ لذتی ندارد خب اینها کتاب خدا را که ورا دور ایم انداختن خب اینا عالمان ملا وقتی از کتاب الهی اعراض کند حتما باید دست به چیزی بیاندازد الله تعالی میگه علماء یهود وقتی نبی آمد کتاب آمد کتابی که قبلا با اون مشغول بوده اون هم را ظهور هم انداختن و به دنبال سرپنده ها افتاد شبهیه که بله ما نوشته داریم ندای غیر الله را تایید میکنه اون هم از کسی که شما او را نبی میدانید یهود به ایمان حضرت سلیمان علیه السلام را نبی نمیدانید این را یک ساحر و جادوگر و مقتدر دنیا میدانستند گفتن این یک جادوگری بوده از جادو این همه ثروت و امکانات و همه انس و جن و مور و مار از او داد کرده حضرت سلیمان علیه السلام را و کتاب آئی که به حضرت سلیمان نسبت داده شده بودن تورات کی کتاب خدا بود اینا گذاشتن دنبال اون نقشه های سلیمانی افتادن وإنها را كانت سليمان علیہ السلام الله سبحانه وتعالى میگه که وقتی رسول آمد من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين اوتوا الكتاب کتاب الله را پر انداختن برا ظهورهم گویا که نمیدانند واتبعوا ما تتلو الشیاطین و اینها اتباع کردن حماقت اولی که از کتاب خدا استدلال نگیرد امروز هم بسیاری ها از کتاب خدا استدلال نمیگیرند از کتاب خدا تبلیغ نمیکنند دنبال این رساله و دنبال آن رساله چرا بابا از کتاب استدلال نمیگیرند یک واحدی باز کرد عوام خوش کننده بود وقتی نشست گفتن این بازار تو از کجا سندی برای ما کہاں داری بله احسن المواعظ احسن المواعظ از کجا آورده تو خبر داری کتاب نوشتی مولد تو کتاب نوشتی بابا قرآن کتاب خدا هست تو چرا از قرآن باز نمی کنی آیا قرآن قصه ندارد آیا قرآن مثال ندارد آیا قرآن دلیل عقلی و نقلی ندارد این ملاها کتاب خدا را پشت سر الله و اتباع کردن آن کتاب هایی را که شیاطین خوانده بودند الا به معنی فی او ملک قبل از آن عهده در زمان حکومت سلیمان علیه السلام و این کتاب ها را شیاطین خوانده بودند الا به معنی فی در زمان حکومت سلیمان علیه السلام و می گفتن تو کسی که پیغمبر قبول داری این کتاب این کتاب سلیمان است اینجا ندای غیر الله اینجا این همه چیز آماز کتابی که تو را پیغمبر قبول داری در سند برای اتنی میاری در حقیقت این کتاب ها را به سلیمان نسبت داده بود و این کتاب خانده شدگان شیاطین بودند شیطان های انسی و جنی در زمان حضرت سلیمان علیه السلام در بند کردن شهر و جادو کردن شیاطین انس و و بعد حضرت سلیمان اینها را گرفت نشون کرد اینا چیزهایی بودن برد اینها را دفن کرد بعد حضرت سلیمان شیاطین اینها را استخراج کردن و در خود خود مردم دادن که اینها با این چیزها حضرت سلیمان بر شما حکومت کرده بعد اینها همونطور حضرت سلیمان نسبت داده شدن تا یوم حاضر هم کتابی که همه خرافات است شعر است و جادو است نعوذ بالله به نام نقش سلیمانی است من و همه اینها در های شیاطین بودن که به دست این ملاهای یهودن و از دست ملاهای یهود امروز به دست ملاهای اسلامی هم افتاده هست و با این کتاب سهری و جادوی به جان مردم افتاده الله سبحانه و تعالی می فرماید اینا کتاب خدا را پشت سر انداختن و اتباع کردن آنچه را که شیاطین خوانده بودند در زمان حکومت سلیمان و در حقیقت اینها مال سلیمان نبوده نه دروغ میگن جواب شبهه سومه که اینا را به سلیمان علیه السلام نسبت میدادند حماقت ثالثانه و ما کفر سلیمان ما کفر سلیمان همه مفسر نوشتن که ما سفر سلیمان سلیمان علیه السلام شهر نکرده بود سلیمان پیغمبر عظیم و شان جادوگر نبود ولیکن شیاطین کفرو لیکن شیاطین های انسی و جنی کب کردن یعنی سهر کرد همه مفسر نیستن ولیکن شیاطین کفرو به معنی سحر چرا قرآن گفت ما کفر سلیمان نگفت ما سحر سلیمان و چرا قرآن گفت ولیکن شیاطین کفر و نگفت ولیکن شیاطین سحر و دلیل اینه که همین شیاطین تعلیم میدادن مردم را سحر شکار میکردن جمله حالیه هست در حالی که این شیاطین تعلیم میدادن مردم را سحر پس شیاطین کفرو به معنی سهرو در حالی که شهر نشان میدادم مردم را شاه عبدالعزیز رحمه الله در تفسیر عزیزیش نوشته کرده که سهر پانزده نوت هست که همه انواع سهر به خاطر صدای غیر الله کفر چون جادوگر باید شیاطین را بخواند باید شیاطین انسی و جنی را بخواند تا شیطانها تسخیر بشن و مشکلات ایجاد کنند اول اون غیر الله را حاضر ناظر مطلع بر غیوب میدانند و حافظ ابن قیم رحمه الله نوشته است که در سهر غیر الله میخوانند غیر الله را میخوانند بی خاطر شعر با تمام انواع خودش کفر هر که سهر بکند کافر میشه و ساهر باید اول کفر کند تا سهرش بجای خودی کسی حکایت میکرد که گفت اول توبه کرده و رفته اول همه ادرار بچه های محله را میگیره اینو با من سندش معتبره گفت الان توبه کرده و با جماعت تبلیغی هم شده دیگه بچه ها را میگفت هر کسی بیا ادرار کنه تحتوم بهش میدن بچه ها هر جا ادرار میگه تو کوچه و خیابان های این قرار میکردن میرفتن که بیستوبر میده ادرار میکردن توی یک شرکی و هر کس که میخواستن اون را و جادو اول با ادرار باید خود را غصه دیده حتی نجس نشند این جادوگرهای کسی و جادوگرها اینها اثر نمی تا جادو بدون کف نمیشه ببین کف را دانستن کف نیست کفر کردن کفر است کسی کفر را میداند از دانستن کفر کافر نمیشه کفر انجام دادن کافر میشه بی خاطر میگم شهرت سهر بلد بودن در برابر حضرت موسیٰ کلیم آمدان لیکن وقتی فهمیدن توبه کردن علم آنها علم سیر آنها نرد علم سیر را داشتن و مومن شدن یا هاروت و ماروت دو پرشکا امتحانا آمدند و مردم را گفتن که اینها سهرن ببینید با معجزه پیغمبر خلق نشه و یک امتحان الهی بودند لحظا آنها کافر نشد بی خاطر و ما انزل علی الملکین دو ما تو پره یکی ما تطل الشیاطین و یکی دیگر این سهر دو ترکیب اتباع کرده من الله آن آن ترفنده هایی را که شیطان ها خانده بودند و تلاوت کرده بودند یا از تلو هست دنبال کرده بودند تتلو از تل بباشه تلا یتلو تلاوت معنی خاندنه تلا یتلو تل معنی دنبال کردنه اتباع کردن ما تتلو شیاطین را و همچنین اتباع کردن ما انزل علی الملکین آنچه را که بر تو فرشته نازل شده اون دل به معنی الهمه هست به معنی اعلام و الهام از معالم دل به معنی الهمه علی الملکین این هم شبهی که اینها همی گفتند هاروت و ماروت فرشتہ ما سند و مدرک داری که نگاه غیر الله ثابت است الله تعالی فرمود اونها امتحان و آزمایش شدند اون دو تا فرشته یکی هاروت بود و یکی ماروت اینها در شهر بابل در عراق بر فرشته ها تمام اون ترپنده های سهری الهام شد و ما یعلمان من احدی این دو تا فرشته خبر نمی کردن هیچ احدی را این یعلمان یعلمان هم خانده شده است یا تعلیم نمی دادن این دو فرشته هیچ احدی را حتی که می گفتن احتیاطا که انما نحن فتنتون جدی نیست که ما آزمایش امتحان خداوندیه وجود ما هم امتحان خداوندیه. است ببینید فلا تکفر شما بعد از دانستنش سهر کفر نکنید با سهر و اعتقاد میشه عمل و اعتقاد شما کفر نکنید که بعد از آموزش شکست نجات نیابد و شکست نجات نمیابد ما وجود ما امتحان خداوندی است که بعد از دانستن سهر و جادو چه کسی شهر می کند و حالات میشه و چه کسی ترک می دهد و نمی کند اعتقادا و نجات می آن پس نتیجتا این انسان یاد گرفتند از این دو پرشتن اون تمام کانالی را که جدا میکردن کردن با آن کانال بین مرد و زن کانال های سهرا و ترفنده های سهرا یاد گرفتن و شروع کردن با عمل کردن و در حقیقت معلوم شکل جادوگرها هم یک نقشی دارن قرآن میگه نه و ما هم به بهی من احد نیستن این شهر و جادوگرها زرر دهنده با جادو هیچ احدی را الا به اذن الله مگر به حکم خدا و امر و قضای خدا و ایشون بحثان خلاف تعالیم فرشتگان یاد گرفتن اون ترپنده های را که درد داشت برای آنها چون شرک و کفر بود و نفعی نداشت برای آنها ولهذا ها کافر و مشرک شدن ترجمه آیات را سروران نگرانی من به خدمت شما عرض کردم و توجیه آیات همینه که سحر و جادو و موجزه انبیاء با هم خلق اللہ تعالی دو پرشتہ را به صورت انسان نه به صورت پرشتہ پرشتان تا که اون رموزهای سهری را به این مردم آموزش بدن تا مردم بدانن مثل این سروران نگرانی حالا ساده کسی بلده که تلویزیون را یا فیلم برداری کنه و یک شخصی که در زندگی فیلم ندیده صفحه تلویزیون ندیده برای او حیرت زدن و کسی بره در جایی که در زندگی فیلم ندیده فیلم برداری کند و بعد به مردم نشان بده ببینی قدرت من من چی این کار میکنم من شما را بردن تو این صفحه تلویزیون ببین از که تو از که تو همه روزی چیز عادی همه مردم میدارن و همه مردم فیلم برداری کنن یکی فیلم برداری کنه بعد این فیلم برداری ها را ببره پیش مردمی که در زندگی ندیدن و بگین کرامت من من شما را اینجا نشان میدم همه شما را بردم اونجا و اون مردم دهشت زده نمیشن ولی الان چون تلویزیون عادی شده برای همه انسان ها همه انسان ها میدانند و کسی نمیتواند از این کارات کسی را فریب بده چون همه بچه ها هم میدانند و نمیداند این برداری کنند بچه ها هم میدانند لیکن اگر کسی برگردیم به دویست سال که این فیلم را میبرد مردم میدانسته یا فریب میخوردن خیلی فریب میخوردن لہذا فرشتگان آمدن که تا تمام رموزه های را به مردم نشان بدن تا که بین سحر و معجزه فرق بشه و فرشتگان هم گفتن که ببینید این آموزش یک امتحان الهی و خدا که امتحان بکنه که اعتراض دارد داشتنش و دانستنش این گناه نیست مضمون نیست فقط قوت زنا قوت دشبی اینها بدن خب دارد من لحظه کردنش بده دانستنش قوت چیز را داشتن که بدن نیست تو چیز بدی نیست برای دفع شر است لیکن من اعمال کردن و مسلمان کشتن که چیز بدی دست در چیز بدی میشه بعد از جنایت کردن بده دست بد نیست پا بد نیست با پا جنایت کردن بده پس الله تعالی آموزش میداد به واسطه فرشتگان تا این انسان ها بین معجزه و بین سهر فرق قائم شد موجزه چیزی که هر که نمیتونه موجزه به قدرت را العالمین هست موجزه روی چشم نیست یک حقیقته جادوگرها و آیون الناسی چشم مردم ها را مسئول کردن اونها فکر کردن که این ریزه ها و این چوبه ها که سهره فرعون انداخته اینها هم دارن حرکت میکنن لیکن معجزه موسی حقیقت اجدهاش شد همه را فرو برد وقتی همه را فرو برد و هیچ چیزی در میدان باقی نماند. شاهرین که علم سحر را داشتن ته بردن که این سهری؟ نیست سحر قدرت نداره چوب چوب دیگر را از بین ببره یک ریسمان ریسمان دیگر را از بین ببره نه یک ریسمان پانزده هزار ریسمان و سهرا همه از بین بود و بعد وقتی گرفته شد چوب خشکه و از هزاران چوب و هزاران ریسمان که این هم سهر کرده مردم چشم مردم را هیچ چیزی در میدان باقی دیده نشد شهره کاملا متوجه شدن که این پیغمبر خدا هست و این معجزه هست این شهر نیست این خاطر با قدرت تمام ایمان آوردن آمنا به رب هارون و گفتن و از تعدید فرعون نشهرش اون علم ساهری ساحرها را آگاه کرد که موسی ساهری نیست موسی پیغمبریه و این موجزه هست شهر قدرت را ندارد و سروران گرامی این هم اعتراضات آنها شبهاتی بودن که راجب هاروت و ماروت داشتن راجب کتابهایی که سلیمان نسبت داده شده بودن الله سبحانه و تعالی می فرماید این ملاها از تورات سند نمیگیرند از انجیل سند نمیگیرند سند اینها اون ترپنده هایی هستند و اون کتاب هستند که شیاطین سجن در عهد سلیمان خواندند و بعد سلیمان اینها در دنیا پخش شدند مقداری گرفته شدن مقداری را بردن مخفی کردن بعد از وفات حضرت سلیمان این جنها دیگه آزاد شدن نشدن خب حضرت سلیمان در دنیا رفت همه جنها دیگه فراری شدن در زمان سلیمان الله تعالی معجزه حضرت سلیمان کرده بود که فرشته این جنها را تسلیم کرده بود متمردین را بخشنجیر می داشتن بعد از سلیمان همون کتاب را که در زمان سلیمان مخفی کرده بودن اخراج کردن و بخور مردم داده و گفت اینها به مال سلیمان اللہ سبحانه و تعالی میگه ببینید اینا کتاب خدا را پشت سر انداختن دو دنبال ما تطل شیاطین و ملک سلیمان و ما انزل علی الملکین اینها را دنبال کردن اونها امتحان بودن آزمایش بودن و یاد گرفتن چرا را که برایشون ضرر داشت و برای آنها سودی نداشت ولقد علموا و خود این ملاها در تورات انجیل و میدانند که البته هر کسی که سحر بکند این عمل را مشغله خود بکند اشترا و اختاره و استبدله به کتاب الله کتابهای سحری و جادویی را به مقابل کتاب خدا اختراع کند ماله فی الاخرت من خلاق اون بدبخت در آخرت هیچ سهمی از نعمت آخرت ندارد چون کافر و کافر سهمی ندارد ولبیت ما شروع به انفسهم خیلی بده اون سحری که فروختن به مقابل آن سحر جانهای خود را و مقابل آن پول گرفتن لو کانو یعلمون ایک کاش که اینها یک ذره می دانشتن علمی که در آن عمل نباشد اون کل اول خدا میگه اینها می دانن خب میگه کاش که می دانستن کاش که اینها می دانستن به مقابل باقی ترجیح نمی دادن امروز شهر زاهدن کم ملا ندارد کم آقا ندارد که نشستن و کارشون ترفن همین سهر و جادوه و همه پول میخرن و نشستن و دکان درست کرد یکی را میگفتن که نامش هم مولویه و هم علم خانده خدا نجات بدهد از دفت ریش را تراشیده و نشسته و صبح تا دور یک زنه که جلوی نشسته و درفنده و تا جایی اینها دروغ گفتن که میخوام به ذریعه سحر و جادو زندانی های خود را هم فراری همه دروغ مسلمان ها بیدار باشید این ترفنده های امروزی نیستن این حقایق که قرآن عظیم و شان میگوید و آنهایی که دنبال سحر و جادو یفرقون بین المرء و زوجی اختلاف نزاع این چیزها را ایجاد میکنن الله تعالی میگه نه در آخرت هیچ تحمیل ندارم البته کسی اعتقادش راسخ باشد جادیگر هیچ غلطی نمیکنه و ما هم به باری نبی من و من به شما بگم اگر شما از ته دل این سوره مبارکه بقره را بخوانید و بالخصوص ده آیه از این سوره را شما علت دوام بخوانید هیچ سهر سایه انشاءالله بر شما سرانداز نمیشه چهار آیه از اول سوره او این حضرت استاد از روایات نقل کرده و آیه کرسی را با دو آیه بعد و آخرین رکوه سوره را اینها مجموعا ده آیه میشن چهار از اول سوره تا که هم المفلحون آیه کرسی با دو آیه بعد و همچنین آخرین رکو که سه آیه هست عدل الله ما فی السماوات و ما فی الارض تا آخر این ده آیان هر کم مرتبا اینها را بخانه و خود را دم بکند انشاءالله سهر هیچ ساحری بر اثر انداز نمیشه و همچنین بزرگان نوشتن که برای ابطال سحر و جادو خواندن سوره بقره بسیار و با اعتقاد هم باشد و خصوصا معوضته که برای ابطال سهری که دختران یهودی بر علیه پیغمبر اسلام سهر کردن و رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم احساس ناراحتی کردن این معبزتین را خدا نازل کرد و کسی این معبزتین را صبح و شام شش مرتبه بخاند و بر تمام دستهای خود دم بکنند و بر بدن خود بماند انشاءالله و اعتقاد هم داشته باشد و بلاند که من چی میگویم انشاءالله شعر هیچ ظاهری بر اثر نمیکنه بله الله سبحانه و تعالی کلمات استعاده در قرآن برای حفاظت حامل قرآن نازل کرتے قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقف ومن شر النفاثات في الحقد ومن شر حاسد اذا حسد بزرگترین کلمات استعاذہ اللہ تعالی در معرض دین گذاشته و هر که اینها را رب اعوذ بك من حمدات الشیاطین و اعوذ بك رب ان یحضرون کسی با اعتقاد این کلمات را بخواند و برای حامل قرآن بسیار لازم هست که او با خواندن قرآن و با این کلمات استعذاب خود را از شر شیاطین انس و جن حفاظت بله خدا هم کلمات استعذاب ما تعلیم داد به حامل قرآن خصوصا اذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشیطان رئیس همه شیاطین و انس و ابلیس لعنتیه از شر او خدا به حامل قرآن گفته به تالی قرآن گفته به پناه من بیا او خنافه تاکه نام خدا یاد بشه او نمیتونه تاب بیا بله شعر و جادو بر انسان غافل بر انسان نافار، بر انسانی که به خدا متکی نیست شلی اسباب های دیگر یک سببیه و اونهایی که سهر کنن و از تابید سهری ها استفاده کنن خدا میگه اینها سهمی در آخرت ندارن این قرآن میگه ولقد علمو لمن اشتراه اینها در تورات خواندند و میدانند که هر کس اختیار سهر کنند نیست برای او در آخرت هیچ سهمی از نعمت آخرت بله سهمی از جهنم هست لیکن سهمی از نعمت آخرت ندارد چون کافر میشه ولی بیت ما شروع به انفسهم الله تعالی میگه خیلی بده اون که پروختن در مقابل آن جانهای خود را لا کانو یعلمون ای که این یهودی های بدبخت میدانشتن که پانی را در برابر باقی و دنی را در برابر خالی ترجیح نمیدادن به خاطر حکام دنیا ملاها یهود و نصارا بدبخت شدن دنبال سحر و جادو شدن امروز هم سحر و جادو میکنن اون روز هم میکردن امروز اون مسلمانه و اون مؤمنه که برای تعویز پیش سیک بره میره تعویز از سیگا اینها را باید خدا و رسول و قرآن نیست اینها نباید خود را مومن بگن اینها خود را هیچ بگن که بره از هیچ تابیش بگیره برای محبت یا برای جلب توجه اینها برای همیشه سهمی ندار ولو انهم آمنوا اگر این یهودی ها به جای ایمان به قرآن و به رسول می آوردند به کتاب های آسمانی و می ترکیدن از مطابعت منسوخ کتاب منسوخ را و کتاب های سهری را دنبال نمی کرده ای ان مطابعت المنسوخ تورات و کتب شهر اگر اینها تقوی می کرده تفسیر مهایمی تو البته جزایی که به آنها می رسد از نزد خدا خیلی ببینید این جزاش را مقدر هم میکنه که اصیتی اگر اینها ایمان می آوردن به قرآن و به پیغمبر و به معاد بشای خوب و تقوی می کردن اشتناب می کردن از مطابعت کتب منسوخه و از کتب سر، تو جزا داده می شدن لعصیبو جزا داده می شدن البته جزایی که نزد خدا هست من عند الله هست هزاران درجه بهتره از این دوبرانی که بدبخت تو میری سهر و تعویز میگیری به خاطر اینکه شوهر با تو محبت کند ایک بر سر تو برای یک دقیقه محبت شوهر تو آخرت را ببادی یک دقیقه محبت شوهر آخرت را تو بباد دیدی ایک خاص برسر تو چرا تو خدا ایمان نداری و از نعمتهای آخرت خود را بینشید میدی امین قرآن عظیم و شان ترغیب میدهد که نرئی دنبال سهرها و جادوها به خاطر چار دقیقه لذت شوهر تو برای همیشه خود را متحق جهنم میکنی میری ایمان خود را میدی و سهر و جادو چی میگیری؟ از کی که ہوئی میگیری؟ چی؟ چه؟ که در کفرش که شک هم نداره دیگه اون که ریش را تراشیده و شبیل را قلوب کرده و همیشه در کمین خیدی هست تو چطور میره اونجا تو را ایمان تو چطور اجازه میده خدا نجات بدهد قرآن هیچ چیزی نگذاشته سر بعد از رفع شبهات اینها از کانال دیگر آمد قرآن گفت این ترفنده ها و کتاب هایی که نعوذ بالله به سلیمان پاک نسبت میدن و این ترفنده هایی را که به حاروط پرشتگان معصوم خدا نسبت میدن خب اینجا یک حرفی فقط اشارهش میکنم قصه هایی کردن راجع به و ماروت من اشاره میکنم شما در تفسیرها میبینید اون قصه باطله میگه حاروت و ماروت و فرشتگان بر آمال سیاه انسانها ایراد گرفتن اللہ تعالی به فرشتگان گفت و پرشتها ایراد نگیرید به آمال سیاه بندگان اگر آنچرا که من به بندگان دادم شما را بدم شما هم همین طور من به آنها نفسی دادم غریزه شهوانی و غریزه خوردن و نوشیدن را به اینها دادم اینها در امتحانم اونها با اون غریزه شهوانی مبتلا هوا و حوث میشن و شما ایراد نگی اگر میخواهید تا من شما را امتحان کنم من همون غریزه ای را که به انسان دادم به شما میدم در میان فرشتگان از همه عابدتر متکیتر و به اصطلاح صوفیتر هاروت معروف بودند الله تعالی قوای شهوانی به اینها سوار کرد قوای بد و شرب نوش را هم اینها داد خدا اینها را امتحان کرد و زمین پر استاد عبادت کنی زنا نکنی دزدی نکنی شراب نخوری صاحب آمده سوپی صاحب بودن دیجا عبادت کردند و کردند و نفس مهار کردن، و مهار کردن. یک روزی خانمی آمد به نام زهره تا دیدن خانم زهره را دیگه حسنشون پس درخواست کردن به خانم زهره که خانم زهره شما انتقاطی کنید گفت امکان ندارد تا شراب نخوری شراب کن بہت التفات کردن ہے خانو دورہ امکان ندارد مگر شوهر من بکشی خلاصہ هر روز خانم دورہ ایک طرفان دیوانہ اجابت کردن و نتیجتا اینها هنوز خانم زهرا حاضر نشد آخر کار گفتن که خانم زهره گفت اون کلماتی شما با آن کلمات را میخوانید و به پرواز در میآیید و میرید به آسمان لحظه اون کلمات را به من تعلیم میدید بعد من حاضرم از شما اطاعت کنم جانم را تسلیم جان شما کنم حضرت فرشتهای طرف طرف کردن که مجبور شدن غریزت فشار آمد کلمات اسماء آدم را آموزش دادم به خانم زهره و خانم زهره به پرواز در آمد و رفت در آسمان و ستاره سریا شد و این هر اللہ تعالی بین عذاب دنیا و آخرت اختیار داد این همه جنایت کردی قتل کردی شرک کردی در بود پرستی هم گرفت دینا، شجده بود هم گرفت زنا کردی زنا که نشد مقدمه است لہذا عذاب دنیا میخواید عذاب آخرت گفتن عذاب دنیا دنیا آخر فنا میشه ما به آخرت را محاسب سمرہ میشه الان این پر ها آویزانن در بابل در چایی گفا آویزانا معذب میشه این کسا در تفاصیل نقش شده و اکثر مفسرین نقل کردند و بسیار رد کردند و حتی بعضی تا این اندازه هم گفتند که کسی این اعتقاد را کند خاطر میشه ما هم شما میگیم این قصه باطل در حاشیه تفسیر دلاله نوشته حالا مولا میبینه حاشیه را تردید شده میبینه و هر جایی که سرا تفسیر این آیات بگوید موضوع این آیات بگوید آیات کلمات واضح من رسول مطلب صحیح را عرض کردم مفسرین خب همین مطلب را ذکر کردم کسی این قصه را برای این آیات تفسیر بیان کنن با دیار که تا حد کفر بهش گفتن نقل کفر کفر نبا شما تردید کردی فرشته مخلوقیه لا الله ما امره همه برای اجرای حکم آدم و آدمیت داد تسلیم شدن فصدر کل کلهم اجمعون لحظه این که سب حاصل تفسیر آیات همونه هیچ چیزی نبوده این از اون اسرائیلیات باطل هستن که تفاصیل هم نکشون کردن حاروت و معروف ایرادگر نبودن اینها امتحان الهی بودن اون که بین سهر و معجزه فرق را به مردم نشان بدن گفتن این سهر این معجزه هست معجزه این طور نیست روی حقیقته کفر نکنید خب بعد از رفع شبهات به مسلمانان تذکر داده شد که یهود چنان کلمات مهم شرک استعمال میکنند تا که شما را مثل خودشان دچار شرک کنند یهودی ها دیدن از این کانال ما به جای نرسیدیم همه کارهای ما را همه ترپنده های ما را همه مسیرهای شوم ما را قرآنی که بعد دیگری رد کرد تردید کرد لازم خاصا کلمات مهم شعر در خور صحابه بدن رائنا گوش اگر این از باب راعا یرائی مراعات باشد به معنی ملاحظه رائنا سیغه امر یعنی ملاحظه ما را بفرمایید لحاظ ما را بفرمایید به طرف ما توجه بفرمایید این معنا هیچ خرابی و اشتباهی ندارد. لیکن یهودی ها میخواستن اول رائنا بگن بعد از رائنات بگن که بله پیغمبر محافظ بوده پیغمبر محافظ جان و مال است اعتقاد صحابه خراب کرد یا اینا کبیسا زبان خود را کج میکردن چنانچه قرآن از و شان جای دیگر میگه را اینا را کمی لحجه کن را اینا این دو معنی دارن از رعونت به معنی احمد یا از رعا یرعی از رعا یرعی راعی به معنی چوپان چوپان ما پیغمبر علیه السلام را به زعم خود احانت می کردن راینا فرق می اگر عربی باشد از رعا رعا یرعی رائن او وقتی مضافش میشه رائینا اینها رائنا را قد می کن راینا ظاهر اینه که از باب مراعات راعی یراعی مراعات که معنی شما رد کردم لیکن انها زبان کج می کردن و راعینا یعنی چوپان ما یا از رعونت هست به معنای احمق این خاطر اللہ تعالی کو حق نداری بگی راعینا اگر خاصی توقع پیغمبر به طرف شما متوجه اون دورنا چی بگی؟ اون دورنا و منافقین هم در لیست مومنین بودن یک کسانی شما ایمان آوردید نگوید رائنا و بگوید بجایی انظرنا و خوب خوبم گوش کنید سبق پیغمبر را تلاوت پیغمبر را استماع کنید که ضرورت انظرها هم نیفتد شما وقت کلمه را فهمیدید دیگر دو مرتبه نگید انظرنا و اسمعو خوب گوش کنید استماع کنید ولی کافرین عذاب من برای این چنین کافرها که با کلمات موهم شیر یا کلمات موهن احانت پیغمبر را احانت کنن اینها کافر شدن و برای این کافرها عذاب مهین است چرا می کنن چرا این شرارت میکنن پیغمبر علیه السلام را احامت میکنه؟ صحابه را میخواهند دچار شرک و کفر بکنن چرا اللہ تعالی میگه اینها خیلی حاسدن به دوست ندارم بر شما خیری بیاید ما یود الذین کفروا من اهل الكتاب دوست ندارن کفار از اهل کتاب و مولوی و اهل کتاب ما یود الذین کفروا الذين كفروا مبهم یعنی من اهل کتاب بيان چند آقا اینده مولا مولا که دنبال سیر بره جادو بره نوز بالله پیغمبر آنت کنه کافر میشه مولا هم باشد کافر میشه آخون هم باشد کافر میشه هر نباشد اینها کتاب داشتن الله تعالی میگه دوست ندارن نالهایی که کفر کردن اینا کیان من اهل کتاب از اینها که خود کتاب دارن تورا، انجیل زبور کتاب خانه، خانکا، مدرسه و نموسیقی دوست ندارن که نازل کرده شود بر شما خیلی از جانب رب شما که خدا به خاطر اینها جلوی خیر را از بندگان که محل خیران هرگز نمیگیرد الله اختصاص میدهد رحمت های خودش هر را که بخواهد و الله صاحب فضل قدیم الله رحمت نبوت را و رحمت سعادت و رسالت را بر سر پیغمبر گذاشته بر بنی اسماعیل گذاشته خوب اینها یک شبهه دیگر ایراد کرد کتاب مال رب العالمین چرا بله اگر کتاب رب العالمین چرا این حکمها تغییر میکنن یک روزی دستور قبله بیت المقدس باشد یک روزی دستوری نه قبله بیت الله باشد یک روز یک حب روز دیگر حکم دیگر دیگر اگر این کتاب مال رب العالمین میشد حکمش تغییر نمید اللہ سبحانه و تعالی بگه، این منسوخ کردن این اختیار ما در نسخ آیات که یک حکمی را ما منسوخ میکنیم هدف اینه که چیزی بهتر از او بیاری در ثواب یا در نف یا در حق یا مثل او بیاری در ثواب لیکن در نف و در مصلحت برتری داشته باشه و دیگه اینه که الله اختیاردار کل حالا به طور کلی سروران گرامی مسئله نفس که آیات منسوخ میشن و در اصل رسول الله آیات منسوخ می شدن و الان هم بسیار آیات را میگه حکمشون منسوخه حکمت چیه؟ حکمت سرمنان گرامی تعویز نسخه علاج حکیم تا یک هفته یک نسخه را برای مریضی تجویز می هفته بعد قرآن حکیم ماهر و دکتر ماهر نسخه را تغییر میده مثلا میگه غرسیه تو باید روز اول یک چهارمشه بخوری روز دوم نصف بخوری و روز سوم دو که سومشه بخوری چه چهارمشه بخواد بخوری و روز چهارم غرس کامل بخوری حالا که اعتراض میکنه هرگز اعتراض نمیکنه بسیار دواها تدریجی اضافه میشن بسیار دواها کاملا نطفه شنود میشن الله سبحانه و تعالی با علم کامل خودش یک آیه را تا یک زمانی نازل کرده زمان که تکمیل شد آمد که دیگه بیشتر بر این عمل نکن بله حالا به طور مثال شراب در زمان نزول قرآن چنان نوشیده میشد که چای شریف امروز هر خانه اکثریت انسانها شراب می نوشید بعضی ها علت دوا و بعضی ها حسب طاقت گاه گاه اول اول الله تعالی گفت که در شراب منفعت هست لیکن ضررش از منفعتش میشه. بسیار انسان های عاقل ترد دارد کسی که من ضررش بیشتره چرا ما من کنیم منفعتش کمه منافع هست و ضرر سنگینتری دارد بسیار انسان ها بینش کرد همینطوری که بسیار انسان ها میدن چای فایده نیست وقت ما این نمیکنه چای بله اصلا سودی نداره چای چیه هم خب من به شما قول چای نیاز بشر نیست بدون چای هم شما و من که ایمان چهارها سال چای نخورید بلکه هنوز شما قویتر میشید ضعیفتر نمیشید چای برای قوت با قرار دارد به این خاطر سروران مرتبه دوم قرآن آمد گفت ما در زمان نماز در اوقات نماز حق داری شراب بخوری ممنوع شد اما منسوخ کرد مباهیت را منسوخ کرد و حکم تحریم شراب که موقت به اوقات نماز بود این منسوخ کرد و یک سر گفت انما و والمیسر والانصاب والاغلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه حلیده اجتناب ایراد گرفتن که آیات منصوب چرا منصوب میشه الله تعالی اول حکمت بیان کرد من میخواهم نسخه سودمندتر برای شما بیارم در ثواب بهتر باشد در نفت بهتر باشد یا در هر دو بهتر باشد هم ثوابی بیشتری داشته باشد اون آیات برای شما و هم نفتی بیشتر داشته باشد یا فرمود مثل اون آیا باشد در ثواب مثل اوه لیکن منفعت و مصلحتش بهتره و بعد فرمون احتشرا ندارد خالق کل دلائل ما ننسخ من آیتیم آنچه ما منسوخ میکنیم از آیات خب نسخ بده صورت سر ولا نگرانی نسخ لفظ و مانا یک صورت نسخ لفظ مانا هست مثلا الشیخ و الشیخ کتو رضاستان فرشن همه آیه هست حکم شد لفظش منسوخ در قرآن نیست حکم باشد لفظ منسوخ بشه یا لفظ هست حکمش منسوخه چرا که ما میخوانیم بسیار آیاتان دینار رو میگه منسوخه با فلان آیه هیچی دیگر میخوانیم آیه های منسوخ را که حکمشون منسوخه و لفظشون در قرآن حالا الله سبحانه و تعالی میگه آن آیه که ما منسوخ میکنیم لفظا یا مانن او نور یا از ذهن شما پاک میکنیم آن را منسوخ لفظیه تو نات به خیر منها این حکیمانه جواب داد ما میاریم بهتر از اون آیه منسوخ شده لفظا و مانن یا تنها مانن یا تنها لفظا ما میاریم بهتر از اون آیه منسوخ در ثواب یا در نفع یا در هر دو بهتره هم ثواب بیشتری دارد هم نفت بیشتری دارد یا مثل اون آیه منخوخه در ثواب نه در نفع و نه در مصلحت مصلحتش که بهتره ثوابش مثل همون آیه منسوخه این جواب حکیمانه که تعبید نسخه در نظره و حکمت و مصلحت شما در نظره حکیم میداند و دیگه دواد حاکمانا مگر تو نمیدانی که ان الله علی کل شیء قدیر خدا بر هر شی قادره و قادر هر دستوری بده مقدور هر چرا داره هر چرا نداره تو بنده ای او مالکه تو مخلوقی او خالقه خالق هر دستوری بده تو هر چرا نداره الان تعالی ان الله له ملک السماوات والارض نمیدانی ها ببخشید جواب اول حاکمانه این جواب دوم هم حاکمانه تو مگه نمیدانی که خدا الله دو اختصاص دارد ریاست آسمان ها و زمین این صاحب ریاست این مالک کل امروز این دستور میده فردا اون دستور میده تو چکار داری مالک آسمان و زمین هر دستوری بدهد تو حق شرا نداری تو چکار هستی که چرا بگی علم تعالی ان الله على كل شيء قدير علم تعالی ان الله له ملك السماوات والارض شما خود شما که چی؟ شما شکیب بارگاه خدا نداری ما لکم من دون الله نیست برای شما غیر از خدا هیچ کارسازی و هیچ مددگاری کارساز که بلا و مشکلات برای شما نگذاره بیه و نکیر که بلا وارد را سر شما دود کنه شما نداری شما غیر از خدا کارسازی حاجت روایی نافع و ذاری نداری جلو خدا تسلیم باشی حکومت حکومت خدا هست هر حکمی بدهد که حق شرا نداری دیروز میگذاشت که شراب بخوره امروز نمیگذارم میتونه بگی چرا دیروز من چرا میگذاشت که بخورم شراب امروز نمیگذارم حق چرا نه؟ نه و الان دکترا کسی بگه که تو اول به من اجازه میدادی که من ماست بخورم من چرا نمیگذارم میگه الان برای ضرر طبیعت تو کاملا عوض شده به خاطر این دوا ماست را مسلول میکنه حق چرا نداره نه طبیعت برد میشه پس طبیعت ساز مالک خالق الله مسئله شما را شما بهتر میدانم او حاکم مطلقه خب از این کانال کارشون جلو نرم از کانال دیگر وارد شدن شاه شروع کرده سوال را یک سوال دیگر سوال دیگر سوال شما میخواهید رسول را سوال کنید بیجا همانطوری که موسی کریم الله سوال کرده شد موسی را گفت لکا حتی نر الله جهر خدا را جلو چشم ببینی من نه فاخذت مصائب سال پیچی شروع شد منافقین بودن لیکن به شکل مومن کلمه می خانه به مسجد می آید اگر منافق همین نمی آید هر ایمان و ابتنان خوب شروع کرده سال اللہ تعالی کو حق نداره صاحب کنید گوش محض هر دستوری پیغمبر من میدهد شما اطاعت میکنید تا دستور نمیده سکوت فقط گوش باشید اصلا سوال نداره بعد سوالا جواب تندی برای اسمی آید شما نمی توانید تحمل کنید کافر میشید ها مثلا یکی گفت پدر من کی و خب پدرت مشخصه همین تو مردم میگم پدرت تو پدرت هست حالا دیگه پدری برای تو قرآن بیان کنه که دماغت خراب میشه نمیشه این خاطر قرآن گفت حق نداری سوال کنی قرآن داره نازل میشه جوابی مطابق میل شما نمیاد کافر میشی به نفع شما هست نیست حق نداری کنی. کن اینه یونزل قرآن. هم تریدونه. تحذیر از اماکن اراده داری سال کنید از رسول مبارک همانطوری که سال کرده شد موسی قبلا و هر که سوال کرد و سال جوابش مطابق میل نامد. قبول نکرد کافر میشه شما بعد از اظهار ایمان خود کافر میشی و من یتبدل الکفر با های غیر منطقی و جوابهای غیر مترکب ایمان کفر کرد تبدیل کرد کفر به عوض ایمان تو فقط ظل سوا السبیل او از راه مستقیم و از راه راست او گمراه میشه الله سبحانه و تعالی میگه صحابه پیغمبر هوشیار باشی منافقین به شکل ایمان یهود اظهار ایمان میکنن میان شبهات میاندازن و شما را نسبت به پیغمبر یا قرآن یا به چیزی دیگر بدبین میکنن ببینید این دشمنان مار در آستین شما شبه و شکوک و غیره وارد میکنند و شما را مرتد میکنن حواستون جمع باشه ود کثیر من اهل الكتاب دوست دارم بسیاری از اهل کتاب گوش و بلیر رد کردن شما را بعد از ایمان کا کفارا والله مصدریه حد نوشته شده که رد کنن شما را بعد از ایمان شما کافر کرده در حال شما کافر باشید یعنی با ایراد کلمات مهم شرک و کفر شما را میخوان مرتد کنن چرا اینها میخوان ما را کافر کنن الله تعالی میگه حسد ما چکارشون کردیم که اینها با ما حسد میکنن چینه دارن حسدن میخوان شما را کافر کنن ما چکاری کردیم که اینها میخوان ما را حسدن کافر کنن فرمود من اند انفسهم این حسد از جد از نفس نشد گرفته این حسد از آنها حرکت کرده از خود آنها حرکت کرده حسدن خب، این حسد فائرا من عند انفسهم فواره میزنن از نفس آنها شما که به اینها هیچ بلاهی نرسانید فواره میزنن فائر از کور از فواره هست این حسد جوش میزنه از نفس آنها یا این حدث منبعثا حرکت کرده از وجود آنها این هم نادانستن من بعد ما تبین لهم الحق بعد از اینکه حق برای اینها واضح شده پیغمبر مشخصه قرآن مشخصه حق درخشیده صحابه که عاشق ایمان بودن چی بودن؟ عاشق ایمان اینها دشمن ایمان ما هستن و صحابه عاشق ایمان نبودن و زین فی قلوبهم ایمان ایمان را در دل صحابه مزین کرده بود کر علیکم الكفر والفسوق والعصیان و صحابه همه چیز را بخاطر ایمان پیدا نکرده بود زن را بچه را وطن را خانه را کاشانه را تجارت را لیکن قرآن میگه اینها میخواه شما را کافر کنن صحابه بجوش نمی آمدن شمشیر به دست میگرفتن تصدیق دید بعدم بزن کردن الله تعالی گفتن خب، آب و اسفو هیچ نکنید گوشم داشته باشی. چون که حکم جهاد هنوز نامده پاکو این دشمنان مار در آستین را عفت کنید و اسفو از این نجس ها اعراض کنید تا حکم خدا بیاید حتی یاتی الله به امرهی تا حکم خدا بیاید خدا حکمش را برای شما بیارد اون زمان که شما را گفتید فدری بود فوق الانت دیگه بکنید هنوز حکم خدا نامده این الله علی کل شیء قدیر جوش ریاده خوش هم باشه ها حتما شما میگید تو چرا خوش نمیتونی؟ من که جوشی ندارم صحابه دوست داشتن شمشیر بدن خدا تعالی گو فاقو واتفهو حتی یاکی الله به امرهی ان الله را كل شيء قدیر خدا قادر است شما مستضعفین را در این مستقیرین حل نبکنید هنوز سب کنید تا تعداد دیگر جمع با بعد شما را خدا قادر بر هر چه شما مستضعفین به دفاع بر این سرزمداران یهود و نصارا قدرت میده خدا خدا قدرت بل بنو قریظه بنو نذیر بنو قینقاع خیبری ها مکی ها خائفی ها ها سر همه این سرداران کفر و شرک خدا صحابه را قدرت دادیم ان الله على كل شيء قدير حکا روزی که حکم خدا می آید دو تمرین باید بکنی تمرین بدنی و تمرین مالی چرا در جهاد هم باید مال بدید و هم, هم جان بدید اقیم و صلاح تمرین بدنی آت و زکا تمرین مالی این نماز و این زکات این دو تا تمرین نقش به خودش رو برمیدن آنچه شما تقدیم میکنید برای تن از خیر تجدوه عند الله شما میابید نتیجه آن خیر را نماز کاندید روزه گرفتید یا زکات دادید خیر عند الله معلوم میشه که قبل از مرد انسان هرچی میکنه ما نشستیم که بمیریم بعد برای ما جمعه اول شام بکنن جمعه اول شام شیطان میان یک عاشقی میزنن میبرن میریزن تو چی گیر میاد آنت شما تقدیمی هر جا اللہ تعالی دستور تقدیم داده تقدیم دستور تاخیر نداده وَلْتَنْزُرْ نَفْسٌ ما قدمت لغده آن که شما تقدیم میکنید از جهاد در حسنات شما هیچی کم نمید نماز میخوانی زکات میدید این همه حسنات شما هستن و ما تقدمون انفسکم من خیر تجدوه عند الله ان الله بما تعملون بشیر الله تعالی به آنچه شما عمل میکنید بشیره هیچ عمل شما از خدا مخفی نمیشه هیچ خیر شما از خدا مخفی نمیشه اکنون شکوه از نصارا از این کانال هم اینها نتونستن از راه سعاد صحابه را منحرف کنن از راه کلمات شرکی صحابه را منحرف کنن صحابه دیدن اینها چه منفعتی از رسول دارن که دوبرش میگردن پول این پیغمبر لگا ملک این پیغمبر نداد باغ این پیغمبر لگا بگ و این پیغمبر نداد چه چیزی صحابه را عاشق کرده که از این پیغمبر فاصله نمیگیرم همه عاشق پیغمبرم گوشت فرمان پیغمبرم تا پیغمبر میگه هر کس شمشیرش به دست پیراهنش پاره از گرسنگی شکمش سنگ بسته نان برای خوردن نیست و در جبهه جنگ و در میدانهای مبارزه، 24 ساعت دور بر این پیغمبر در مسجد النبی حاضرم چیزی کنم همه توجه شدن اینها همه عاشق جنت هم فقط اینها جنت پیغمبر مجده جنت اینها میده نان برای خوردن ندارن لباس برای پوشیدن ندارن خانه ندارن کاشانه ندارن تجارتی ندارن لیکن عاشق جنت هم جنت اینها را اینقدر بست میشه کرده و خوف جهنم یا اگر اینجا گرسنه این جنت میریم سیر میشه اینجا لباس خوب نداری جنت اینجا که خانه نداری تو مساکر طیبه فی جنات عدن اینها را خوشحال کرده اینها در عشق جنت این همه فداکاری را میکنن بیماری ها ہاں شروع کردن سخن رانی که جنت مال یهودیه یا نصرانی غیر یهودی و نصرانی بھی کسی به جنت نمیره لہذا اون تبلیغ پیغمبر و مجده که ابو بکر فل جنت عمر فل جنت عثمان فل جنت علی فل جنت اما اینها تبلیغات هست جنت در اصل برای یهود و نصران یهودی یا نصرانی جنت میره تبلیغات شروع کردن اللہ تعالی هم کو اللہ تعالی میگه و وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارا الله تعالی میگه دیدین پیغمبر من چطور تبلیغات میکنه سخرانی وها با صدا رسا لن یدخل الجنه هرگز هرگز وارد بهشت نمی شود مگر آنهایی که یهودی باشند یا نصرانی و بیمانها قبل از پیغمبر با هم می جنگیدن یهود می گفت کامیاب جنت ماریم نصارا میگفتن جنت مال نصارا یهودی نمیده یهود نصارا را می دینی ندارد یعنی جنت نمیده نصارا یهود را وقتی محمد رسول الله آمد در اینها جبهه مختلف مستعد شدن ها الان میزنن خود را جبهه مختلف میکوبی دورا میکوبی دورا وقت محمد رسول اللہ مجب ہے متحد تشکیل دار جب ہے شما جب ہے متحد اسلامی حالا اسلامی شخص خود جب ہے متحد و جب ہے متحد اسلامی بود امریکہ کا مجب ہے متحد اسلامی شخص اللہ تعالی میگه ببین خبیصارا چقدر دروغ میگن تلک امانیهم این دعوای بدون دلیل است قول بگو پیغمبر و این ملاهایی که با صدای رسا سخنرانی میکنند هاتو برهانکم ان کنتم صادقین هاتو آتو بوده اینها اضافه شد برای شما گفتم گفتم برید که اینا بگید این چه سیغه چه بابیه دیگه همه میرفتی در کلاس استاد اینجا من تنها و برای شما تحت سیغه را هم خاصو آتی قرآن گفت بگو بین بیمانها شما میگید جنت در بس برای یهود و نصاراست هاتو برهانکم جنت اختیار حضرت علی هر کس را بشن میخواب میبره جنت دوستان خود را در جنت وارد میکند دشمنان را در جهنم میبره معلوم نیست دوست حضرت علی کیه حبیب بیمان چرسی بنگی شرابی تلویزیونی که 24 ساعت روی کارتون تلویزیون نشسته این دوست علیه اونی که نماز بخانه روزه بگیره ریشم بگذاره او علوی نیست عجب کاری در دنیا حالا قرآن با بود حرف میزنه یا با یهود و نصارا حرف میزنه قل هاتو برهانکم او بیمانا دلیل بیارید ان کنتم صادقین سرپنده های حاروسی و معروسی ما دلیل نمیخواهیم از قرآن دلیل میخواهیم بیارید دلیل از قرآن که حسابدار جنت و جهنم حضرت علیه یا شیخ عبدالقادر جیلانیه یا حتی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم هست حافظ برهان کو دلائل بیاری از قرآن دلیل میخواهیم نه از کتابهای مجلسی برهانکم ان کنتم صادقی هر که هر دعوائی کنه دلیل را از قرآن بیاره و اینجا قرآن گفت هاتو برهانکم ان کنتم صادقی برهان چیه این همه کتاب هایی که بی سلیمان نسبت اینها دلیل نیستن نه قرآن فرمود هاتو بت فاتو بت تورات فتلوها برهان چیه؟ و به ایمان ها تورات بیارید بخانید تورات را که جنت برای یهود و نصارا در بست امروز هم بیمان یهود و نصارا همین اعتقاد را دارن که جنت ازان یهود و نصارا لحاظا هر شما مسلمان بکشید هم جهنم میدن اعتقاد اینها همینه بوش اعتقاد را دارن شارون هم همین اعتقاد را دارد جنت مال خود میداند اللہ تعالی کو این آرزوی بدون دلیل ہے دلیل بھی رہی دلیل چیه؟ تورات کا بھی آ رہی تورا کنو الان کس کی اون زبانی که تورات نازل شده در دنیا نمانده بلا بله میرن جنت دیگران هم میرن شرایط جنت یهودیت و نصرانیت نیست من و هر حول الله هر کسانی که تسلیم کنن چهره را خاص برای الله هر آستان و هر عطبه را سجده نکنن چهرهش فقط برای خدا بیاد هر سنگ و هر چوب و هر در و هر فکر را اینها بینی نمالند و هو محسنون این سجده ها تنها برای خدا مخلصانه باشن منافقه نباشن پس برای او اجر هست نزد رب باشن خوفی نیست بر آنها اینجا لب در رعایت کرد در اسلم وجهه و هو فله اجره عند ربی در لا خوف علیهم مانا را درد همان کسانی که چهره را برای خدا تسلیم کنند یعنی چه مطیع امر خدا باشند و از زمین قبل قلب محسننا اخلاص داشته باشد از سمین قلب نیکی کنند برای آنها اجر آنها نزد رب هست این شرایط جنته نه یهودیت شرط جنته نه نصرانیت تقریمی در برابر خدا شرط جنته اعتقادا عملا برای خدا تسلیم میشون شرط جنته خب اجر آنها هست لا خوف علیهم ولا هم یحسنون نه خوفی بر آنها هست نه برای دیگران مرحوم میشن این شکمه اول که قرآن عظیم و شان ردش کرد آخر دعوانا الحمد رب